automatically come along. Oh. And this person to understand two versions physicality and mentality. Physicality first or mentality first. So when you open the book Dhammapada, Manopubhangama Dhamma, Manosetta Manovya. The mind is the governor. Mind is everything is ultimately mind made. So therefore if the mind is disciplined, bodily aspect. But in the physical world, in our sensuous world, we keep the body as the first. We never concern about the mind. Ultimately, your mind becomes sick. And then onward, if you are organizing, of course, you have to go from the body, verbal and mental. But that is a therapeutic method. But if you are starting with the preventive way, the mano kubbangama dhamma mano, mano setta, the mind is the forerunner, everything is mind. is practical. So difference is therapeutic approach and preventive approach. čiže nespomínam si na všetko, ale približne, že mm, vlastne máme akoby tieto dve zložky, telesnosť a mysel. A vlastne podľa, podľa Dama Pady sa hovorí, že mysel všetko vytvára, mysel je predchodcom všetkých javov, pred všetkým, čo vzniká, predtým je mysel, všetko vzniká z mysle. Čiže eh, vlastne eh, môžeme mať také dva prístupy. Jeden je vlastne eh, preventívny a vtedy akoby sa najskôr zaoberáme myslou a až potom telom, ale keď hovorím o nejakom terapeutickom prístupe, tak tam začneme s telom a potom vlastne sa zaoberáme myslou. Ale z hľadiska buddhizmu, keď ovládneme svoju mysel, tak to má zároveň vplyv aj na naše telo, tým ovládneme aj naše telo. when we started mindful school, my main idea was Western countries, the Europe, America, took the mindfulness as a therapeutic. Mindfulness-based thera um, cognitive therapy, mindfulness-based stress reduction. Keď sme začali túto všímavú školu v Anglicku a v Amerike, tak vlastne moja idea bola, že budeme učiť všímavosť skôr terapeutickým spôsobom, MBSR or uh, MBCT? But I, I gave an idea what will happen if we are starting with the preventive. Ale uh, nevedel som presne, že čo sa bude diať, ak by sme začali tým preventívnym spôsobom. Prevention is better than cure. Že prevencia je uh, lepšia ako liečba. So their approach is completely different. We, we children, no mental diseases, very playful, and we try to introduce mindfulness without a, without a therapeutic demand. Čiže my začíname od detí. Deti sú veľmi akoby e, zdravé, sú akoby vyvážené a hravé a vlastne e, či kladieme dôraz na tú e, prevenciu bez terapeutických požiadaviek. And uh, approach of the Buddha of course keep the prevention is better than cure but he apply mindfulness in the therapeutic and curative and healing also, but on principles, basically you give priority for prevention. Čiže isté, že mm, mm, budohovo učenie je vlastne jak terapeutické, tak aj preventívne, ale ono kladie akoby väčší, akoby ten princíp kladie na, na to liečenie. In between, walking meditation happens in between. Walking meditation is an activity based on mindfulness. So 50% of our success in mindful school is due to the walking meditation. It's a bodily activity. Čiže medzi meditáciami používame uh, meditáciu v chôdzi, uh, všimavú chôdzu a vlastne uh, to je akoby telesná aktivita a vlastne polovicu nášho úspechu v týchto všimavých školách je to vďaka vlastně všímavej chůdzi. I studied uh, all the other religions, no one, not a single religious master, recommend walking meditation. Já jsem študoval všechny ostatní náboženstva a žádné jiné náboženstvo nedoporučuje meditaci v chůdzi. And in Buddhism, in meditation also, presently many practices, many masters, they do not appreciate walking meditation. A aj v samotnom buddhizme je veľa rôznych meditácií a veľa rôznych e, praxí a cvičení, ale mnoho majstrov neocenuje meditáciu v chôdzi. if you start with walking meditation, that is bodily activity, uh, your sustainability of mindfulness is higher. A keď začnete meditáciu z chôdzi ako telesnú aktivitu, tak vaša schopnosť udržiavať všimavosť je vyššia. So it is helping prevention as well as cure. Čiže pomáhá to jak v preventívnej, tak v liečebnej oblasti. So I am a very dynamic person. I also had the same idea as he asked. So I started yoga as a, as a lay person. I just wanted to keep with yoga. And after becoming a monk, not possible. I didn't Keď... Že ako, eh, ja som veľmi dynamický človek a eh, ja som, a ešte keď som bol like, tak som začal eh, cvičiť jogu, takže som cvičil jogu, aby som sa udržoval fit, ale potom, keď som sa stal nikom, tak už to není možné, už necvičím jogu. With, with the soaps and kind of thing, I can't stand on my head. <laughs> v Takéto robe nemôžem stať na hlave. But I, I try. Yeah, that, that also uh, another question, why Buddha chose this kind of flower? Why he didn't choose something more practical? Because in the job, you cannot run, you cannot kick, you cannot do almost anything. Just, just throw walk and see. So you can see Tibetan, you can see Korean, you can see Chinese monks, they wear sleeves. Yes, this is for yeah. Thai Buddhist yeah. monk in, mm, in mm, Zen tradition. Yeah. This is all for So Buddhist you can monk. be a Buddhist and wear this, no problem. You can go to a Mahayana tradition, you can wear and you can do martial arts and it still is Buddhist. Okay. Martial arts, everything trained by Buddhists. Ikebana, the doc, uh, interior decoration, everything by Buddhist. All the good traditions is from the Buddhist. So they are more specialized in Mahayana tradition than the Theravada tradition. And Mahayana is the most popular one. Maybe 95% of the Buddhists are basically Mahayana. Very little Theravada. They appreciate this kind of a thing. Mind forward or mind uh, uh first kind of tradition. Čiže eh, vlastne otázka bola na robu, že prečo majú mnisi takúto robu. A... <laughs> že prečo to takto Buda vymyslel, že je strašne nepraktická, že nemôžu tí mnisi kopať ani proste tak, behať. <laughs> <laughs> Taci od hovorí, že, eh, že, môže, že pozri sa na eh, mníchov z iných tradícií, tibetských, korejských alebo čínskych mníchov, že oni sú e, stále buddhisti, ale oni tam majú rôzne aj bojové umenia. E, napríklad v japonskom buddhizme je ikebana a podobne, čiže toto, e, toto je v Mahajanovej tradícii a keď ťa toto zaujíma, tak môžeš do Mahajanovej tradície. Mm, ale že vlastne v Mahajanovej tradícii sa kladie väčší dôraz na tieto veci ako v Teravádovej a že väčšina, že Mahajana je populárnejšia ako Teravada, že Eh, viac nejakých 90% buddhistov je akoby Mahajana a ten zvyšok 10% je Theravada a že v Theravade sa vlastne hlavne zameriavame na mysel ako prioritu. Is this question coming from the ladies also? Uh, otázka od uh, pani. No, no, same question. You have? Yeah? No, I have the question about disconnected this body, but yeah. I don't know if it's answered, it's finished. yes. Answer, you know. A ja budu říkať česky. Áno, však by anglicky, tak hovoríte radšej anglicky. Já vám zase nemluvím tak dobře. Ne, já jsem vlastně začátek mojí spirituální cesty před lety tím, že jsem dělala holotropní dýchání a e, Při něm se mi zbudila celá kundalín. Prošla celým celým tělem až nahoru a od toho momentu já medituju 21. června 94. <laughs> a, a, a, v meditaci, jakmile se trošku, eh, jakmile se zvýší koncentrace, tak cítím, že ta kundalini se mi budí. A ostatní učitelé že říká, že to je nonsens. Tak se chci, že neexistuje kundalini, že to je tam energie. Ale chci se zeptat, jestli Bandy s tímhletím pojmem nějakým způsobem pracuje, nebo jestli mě může k tomu něco říct. Mm-hmm. Uh, I started my spiritual path uh, many years ago by doing a holotrop breathing, yeah. like that. So uh, while doing that practice, what is called Kundalini energy uh, evoke, evoke in me and uh, it happened on 21st July 1994. And since this uh, day, I'm I keep keep meditating. So uh, even these days, as soon as my concentration increases, I can feel this Kundalini energy is uh, awakening. So uh, other I when I reported to other teachers, they said uh, it is nonsense. They can't relate to this notion of Kundalini energy, and so I would like to ask you, Bhante, if you have heard of it or if you could kindly advise me about this issue. Oh, what was the kind of meditation she did it? Breathing, forced breathing? Yes, it's, uh, forceful. It's breathing. a therapeutic method. It's, it's deep breathing, it's shamanistic method. It's three hours deep breathing and um, this, uh, yeah, and in the body it happens many things, in visualization and uh, it's body tension, it's um, something like screaming and so screaming exception. Mm-hmm. Yeah. So uh, it's therapeutic method. Yeah. Basically, I can I, uh, this method, uh, the core of this mm, practicing is that you breathe too quickly, so your brain will be hyperactive, so you will get various visions and things, you can return to your previous lives and so on. So I, it's when, like I was, shamanistic method. when I was in Burma, there was a master, the meditation center close by, the whoever come is not understanding discriminating male, female, young, adult, anything. You have to do force breathing 15 minutes. And then close your eyes, everything visualize. <clears throat> so everyone can't cooperate with that because of the over-oxygenation of the blood. So, but if you know what is happening and you can understand, mind can make anything. Don't believe. You understand, if you give it too much of oxygen, the mind can make so much hallucination and imagination and kind of thing. If you go prepared, this is a mind-made, it's a good journey. But if you are going to believe this as kundalini or this is going to be as this kind of energy or this kind of extra, extra sensory perception, then you get lost. They are physical things. Don't, don't give unwanted value for this kind of thing. Mind is a magician. It, you have to understand the magic. Don't believe it. You can pay and see the magic, no problem. But if you are going to believe, the magician will be a god. But our, my, the, in the Theravada tradition, we give little challenges, little by little to the mind, to understand, to tell you, everything is mind-made. That shock, the quick breathing and kind of thing, everyone can't cope up with. So many people think I got the extrasensory perception, no kundalini, what nonsense. Okay. All nonsense. You are the <laughs> now I will. <laughs> all, all nonsense. Because over the 40 years I was mm-hmm. in, in this uh, the meditation, so many people come this and that. They can sit and just wait and see what is happening. Because they are thinking and assuming, assuming so much of things. They cannot be simple human being. They can be God, they can be extrasensory perception, everything. They cannot be simple human being. So I asked them to just to come down. <laughs> just not, do nothing and just see what is happening in your mind. Finished. And best answer is walking meditation. Walking meditation, you are walking and try to understand, I am not running to catch the train. I am not going to do something timely. I am just walking and appreciating. I am just walking, simple action. And there you, you there, there very little chances for hallucination. Very little chances for daydreaming, fantasizing, because eyes are open. So therefore, when such a thing happens, you have to give internal, external stimuli equal chances. When you are forced breathing, only the internal stimuli become a upper, upper hand. Then hallucination can happen. Thank you. <laughs> Čiže v barme poblíž kláštora, v ktorom som pobýval, bol jeden majster, ehm, ktorý tiež vlastne bez ohľadu na to, kto tam prišiel, či to bol muž alebo žena, no, vlastne tak ich učil e, také akoby e, mocné dýchanie 15 minút, e, tak ako ste od ukázal. A potom vlastne tí ľudia mali zavrieť oči. A isté, že keď máme takto akoby príliš veľa kyslíka v mozgu, a v krvi, tak potom jasné, že mysel vytvorí čokoľvek. A mysel týmto spôsobom dokáže čokoľvek vytvoriť a my tomu potom veríme, ale ne, nemali by sme tomu veriť, pretože mysel dokáže vytvoriť uh, akúkoľvek halucináciu. Čiže ak uh, sme na to pripravení, tak potom niečo takéto môže byť ako keby dobrá cesta. Uh, ale ak veríte, že to je niečo zázračné, že to je nejaká kundalíny, nejaké nadmyslové, mimozmyslové vnímanie a, a strácať sa v týchto veciach, tak to potom není úplne dobré, pretože myseľ je nič ako kúzelník a ona dokáže vytvoriť úplne, vykúzliť úplne čokoľvek. Čiže my musíme pochopiť toho kúzelníka. Mm, nemali by sme iba veriť e, tým kúzlam, vlastne tým rôznym skúsenostiam. Čiže v Teravade mm, vlastne hovoríme, že všetky, všetko vytvára mysel a že vlastne k tej mysli pristupujeme tak postupne Eh, nedávame si takéto veľké výzvy, eh, mm, pretože nie každý dokáže akoby spracovať takéto silné skúsenosti, ako je, ja neviem, mimo zmyslové vnímanie a podobne, a, alebo tak kundalínu, to môže byť, to je tiež niečo, niečo akoby nezmyselné. Ja napríklad počas svojich 40 rokov meditácie no, som stretol veľa ľudí, ktorí eh, mi takéto veci tvrdili a mysleli týmto spôsobom a takíto ľudia nedokázali byť jednoduché ľudské bytosti. Um, Čiže oni sa vždy chytali rôznych špeciálnych skúseností alebo mimozmyslových vnímaní. A ja často to, čo som ich ako keby požiadal, je, že ukludnite sa, nerobte nič a iba pozorujte, čo sa deje vo vašej mysli. A potom tieto všetky uh, fantázie alebo tieto, tieto skúsenosti akoby skončia. Uh, napríklad uh, preto robíme aj meditáciu v chôdzi. Uh, čiže pri nej chápeme, že uh, kráčame, uh, nikde sa, nikde sa neponáhľame, nikde nebežíme, Čiže uh, robíme takýto jednoduchý uh, akt alebo úkon, vlastne, ktorý oceňujeme a tam je veľmi malá šanca, aby vyvstávali nejaké halucinácie alebo nejaké uh, snívanie alebo uh, fantazírovanie a podobne. Pretože máme oči otvorené a je tam vlastne vyváženosť vonkajších vnemov a vnútorných stimulov alebo vnemov, čiže oni sú v rovnováhe. Ak máme iba vnútorné stimuly alebo vnemy, tak potom sa môžu ľahšie objaviť rôzne halucinácie bych se chtěla zeptat na to lahomysl. Všimla jsem si, jak vůně z kuchyně mě okamžitě přenesla prostě do domova. <laughs> Ta mysl se tam jako pohybovala nějaký čas, potom byla překvapená a vrátila se do běhu. Mhm. tak jak, jak na to lahomysl. mm mhm. I'd like to ask you about the wandering mind or bewildered mind. Uh, uh, when I mm, was doing my practice, I could sense the smell from the kitchen and it reminded me my home. So then I uh, followed uh, those thoughts and then uh, at some point I recognized that uh, I am in this dreaming or fantasy and then I noticing it I returned to my object. So how to deal or how, what can help me to not make my mind wander so that my mind is not wandering that much. In her statement, she can she included, wandering mind coming back to the object. Can she explain little further how the wandering mind, bewildered mind, understand now I am bewildered, I am wandering and I have to come back to the primary object and the way back home, way back uh, to the primary object, if she can explain, that will be very interesting. Čiže mňa mm, by zaujímalo hodne, že kebyže môžete trošku bližšie vysvetliť, uh, ako táto akoby blúdiaca mysel Eh, ako si uvedomila, že vlastne blúdi, že je rozptýlená a ako sa vrátila späť k objektu. Či by ste to prosím eh, ten spôsob to vrátenia sa späť domov, späť k tomu primárnemu objektu mohli trošku bližšie popísať? No, nepřitomnil tam mě, potom to skočilo prostě víte, do té minulosti a těch myšlenek, co je u nás doma, Další bylo to, že jsem teda byla docela překvapená, že jsem si uvědomila tu vůni a to, jak to rychle přeskočilo. No a potom jsem zase se vrátila znovu k tomu objektu. Mm-hmm. So I could uh, smell uh, that, uh, that smell uh, from the kitchen and that reminded me my home and so I uh, went to past in my thoughts and I was I was at home uh, in those memories, and then I was uh, kind of um, surprised or astonished uh, how come that due to the smell uh, my mind so quickly jumped into that uh, those memories um, and uh, recognizing that I came back to primary object. astonishment is very surprise. It's a mindful thing or unmindful thing. E, čiže keď ste boli takto prekvapená alebo udivená, tak to už je taká silná vec. Bolo to sprevádzane všímavosťou alebo bolo to nevšímavé? No, myslím, že to bylo všímavé. To překvapení teda bylo všímavé. I think that uh, this uh, surprise or this astonishment was mindful. The mindfulness on the breath and the mindfulness on the astonishment and the, the uh, what is the other term? Astonishment. Which one is better? No, všímavosť zameraná na dých a všímavosť eh, eh, zameraná na div, eh, ktorý, čo z toho je lepšie. <laughs> Ten primárny objekt je lepší. Primary object is better. No, that is the point she has to correct. It is not Primary objective is without any challenge. But now she is in a challenge. Mind is astonished to see I am something wrong somewhere. That very understanding is his, her own meditation. So normal when we are in the breathing, I am breathing in simple understanding. But now it's, it's a full of problems. She is not supposed to think about the house. She is not supposed to think about the smell and everything. And halfway, there is a, there is a that's called proprioception in the mind. Understand something wrong somewhere. So that we have to appreciate. More than we are our awareness on the breath. A čiže, ale toto je práve treba akoby opraviť, tento pohľad, že vlastne pre mysel není výzva udržiavať všimavosť zameranú na primárny objekt, ale pre ňu je väčšia výzva vlastne e, práve keď e, práve toto pochopenie, práve keď sa v niečom stratí, niečo, niečo sa chytí a je odvedená, tak vlastne v tom e, byť, mať všímavosť, toto je ako keby väčšia výzva. Čiže toto je treba pochopiť v spojitosti s meditáciou. Čiže keď meditujeme a objektom je dých, tak to je jednoduché pochopiť, je všímavosť zameraná na dých, ktorý je objekt. Čiže, mm, mm, ale keď uh, No vlastne dojde k, tak, k tomu, čo ste popísali napríklad na základe nejakej vojne sa vrátite domov a vlastne uh, mysel vlastne je v tomto, tak uh, v tomto kontexte potom e, rozpoznať alebo rozumieť túto všímavosť a uvedomenie, uh, vlastne to je niečo, čo by sme mali vlastne oceňovať. Uh, naučiť sa to viac oceňovať, viac ako keď máme všímavosť zameranú iba na dých. Give us another two points I have to explain. So imagine this is a big uh, playground, big playground, and you are driving your car. There's no path, no other people, no other cars. So you can run everywhere. Even a chimpanzee can do it. Čiže predstavte si, ešte je treba, aby som k tomu povedal dve ďalšie veci, čiže predstavte si nejaké ihrisko, a vy uh, šoferujete alebo jazdíte autom po tom ihrisku. Není sú tam žiadne ďalší ľudia, žiadne ďalšie auta, uh, žiadne parkovisko, nič. Čiže vy môžete tam jazdiť ako len chcete, dokonca aj šimpanz, keby si sadol za ten volant, tak by tiež dokázal tam nejako jazdiť. But if you are in a very busy street, busy town with the signals and the people and the cars and trams and trolleys and everything, then you have to be very careful not to have an accident. Čiže ale keď šoferujete eh, na eh, akoby rušnej ulici, kde je veľa svetiel, veľa aut, eh, no, kde cyklistov, kde sa tam toho veľa, tak aby ste nemali nehodu, musíte jazdiť veľmi všímavo, veľmi opatrne. Likewise in the wandering mind, daydreaming mind, fantasizing mind, to understand that I am fantasizing, I am daydreaming, I am in a, this thing, it's a great thing. That's the biggest thing we earn in our meditation. Čiže eh, podobne, eh, keď naša mysel plúdi, eh, keď sníva, keď fantazíruje, udržiať si všímavosť pri, pri tomto, to je vlastne tá najväčšia niečo ako výzva alebo najväčšia, najdôležitejšia vec v meditácii. If you are a mindful person, soon, no come, soon you comes to know that I am wandering, daydreaming, immediately mind go back to the primary object keď ste by pokročili e, človek v rozvoji všimavosti, tak jakmile my sa začne blúdiť, snívať, a, vy, jakmile si to uvedomíte, tak sa vrátite späť k primárnemu objektu. That is because we are mindful. And the second thing is most tricky thing. When you are in daydreaming, when you are in fantasizing, when you are in bewildered mind, are you become mindful about that you are wondering or is it an accident? A, a vlastne to sa stane preto, že ste všímali. Ale teraz ešte to ako keby najzáľudnejšie, keď blúdite, keď snívate, keď, ste, e, keď my sa ako by niekde blúdi, e, k tej všímavosti e, stanete sa všímaví ako keby s vlastnou vôľou, vôle, alebo na základe vašej schopnosti byť všímaví, alebo sa to stane náhodne. And if you are not appreciating, you will never reap benefits. you are not appreciating this understanding of bewilderment, you will never reap the benefits. You will never reach the benefits. So you must be really, really opportunist to take the chance. Whenever you come to know that I am bewildered, come back to the primary object. Čiže mm, pokiaľ nechcem naučiť oceňovať uh, vlastne túto schopnosť uh, byť všímavý a vrátiť sa späť k primárnemu objektu, tak nikdy nebudete mať ten užitok, plný užitok. Čiže je treba vždy využiť um, moment, kedy sme chytení, keď takto mysel ľudí a keď si e, tento moment všimavosti vždy sa vrátiť k primárnemu objektu, vždy tú šancu využiť. So if you can be happy, if you can be glad about coming back home, you can forget about the wandering mind and daydreaming mind. Don't worry think about on the positive side. Čiže ak uh, mali by ste no, sa pozerať skôr na tú pozitívnu stránku, čiže netrápiť sa tým, že mi sa zasa blúdil a zasa som, bol sa, sa, zasa som sa strátil, ale mali by ste byť šťastní a radi, radovať sa z tej uh, dobrej stránky v tom zmysle, že mysel sa znovu vrátila späť domov. Our mind is always happy to talk about worries and mistakes and depressions and kind of thing without appreciating the most bright thing, the bewildered mind come back home. Naša mysel mm, vždy rada hovorí o všetkých temných veciach, o starostiach, o, trápení, o depresii, o tom, jak, jaká je rozptýlená, ale ne, neocenuje, neteší sa z toho, že e, tá najkrajšia vec, že sa dokáže vrátiť späť domov. Each time we go out, we come back to the primary object. So if you are talking about the going out, you will be worrying and wondering and depressed. Each time you are observing the coming back home, you will be the happiest man on the earth. Uh, vždy, keď uh, mysel mm, blúdi uh, a sa stráti, tak keď budete vlastne akoby riešiť to, že zasa som sa strátil, zasa som bol rozptýlený, som blúdil, um, tak sa tým dávate dolu sami. Ale keď um, sa akoby vrátite eh, späť uh, a to dokážete oceňovať, z toho sa teší, tak budete vlastne z tohto uvedomenia alebo pozorovania budete najšťastnejší človek na Zemi. Can I ask a question from her? Uh, môžem sa vás pýtať otázku? Can you teach this to your child? Dokázala by ste to učiť svoje deti? I try it you have you have to, you have to first try, train yourself and teach someone. Main thing is not to worry, find way back home. No, čiže ako prvé treba, aby ste sa to najskôr sama cvičila a aby ste mm, mm, si nerobila starosti, ale e, vedela sa vrácať späť domov. So we have, we have to teach at least one person before our death. Mali by sme pred našou smrťou naučiť aspoň jediného človeka. It's a mission. <laughs> Je to It's a mission. Misia. Yes. We had a question. Okay. There was no idea answer. Já bych chtěl zaptat, mm, co to vlastně je bolest a jak vzniká vlastně co se skrývá za tou bolestí, jestli tam jsou nějaké podlačené emoce. A to je vlastně otázka. Mm-hmm. Uh, what is pain? How does pain come about? What is hidden behind pain? Are there any suppressed emotions behind pain? The pain is basically with the backed by the hatred. Bolesť je v podstate akoby obrátená strana hnevu. It's again the pleasure principle. Beats to pleasure. Pleasure principle. Mm-hmm. We are always seeking pleasure. Mm-hmm. Instead we get the pain. So each time the pain happens, the underlying tendency is the hatred. Čiže my vždy hľadáme potešenie a to, čo je nám príjemné a nakoniec vždy uh, sklidíme vlastne nejakú bolesť a keď zažívam bolesť, tak vlastne a, a, ten princíp za ňou je a, hnev alebo nenávisť. And this underlying tendency may be due to your habitual traits, your likings and disliking, your past life, whatever it may be. So therefore when something happens, if it is not going to give the pleasure, you hate it. And then the, the unpleasurable thing becomes double fold painful. Čiže táto podprahová, tento podprahový sklon, e, ktorý máme, alebo tento zvyk, e, alebo to je možno nejaký náš osobnostný e, sklon alebo zvyk, ktorý je možno z minulosti alebo z minulých životov, to, že veci máme radi alebo nemáme radi. Čiže keď je niečo, čo nám nedáva potešenie alebo naplnenie, tak sa objavuje tento odpor hneď voči tomu. A to potom prináša bolesť. So there's, a, there's a one particular sutta in the Majjhima Nikaya, Chullavedala Sutta. And uh, question is asked, what is the pain and pleasure of the painful feeling? Uh, existuje táto suta v tejto stredne dlhej zbierke uh, a tam je otázka, že aká je radosť a bolesť spojená s príjemným pocitom. The answer came, the beginning and the running of the painful feeling is the painful, the disappearance of the painful feeling is a pleasure. Odpoveď je, že vznik a, a trvanie a príjemného, a, bolestivého pocitu je a, bolestivý, je nepríjemný a zánik to, za, jeho zánik je And the underlying tendency or directed disposition is the hate. A podpravová tendencia alebo dispozícia k tomu je a So whenever the painful feeling happens, you have to observe it to see the end of the painful feeling is a pleasure and the underlying tendency is that hatred. So understanding that is a great wisdom. No, čiže keď máme takýto bolestivý pocit, a keď k nemu dochádza, keď ho zažívame, tak je treba, aby sme ho pozorovali a aby sme dokázali vidieť, že keď skončí tento pocit, príde potešenie alebo príjemný pocit a mm, podprahovo je s týmto bolestivým pocitom spojený hnev alebo odpor a keď toto dokážeme vidieť, to už je veľká múdrosť. Okay. Yes. Anglicky alebo slovensky? Anglicky a potom si to prelož, prosím. <laughs> Ďakujem. <clears throat> I uh, usually can uh, with my practice into some kind of uh, state of peacefulness. It's uh, quite stable was It's, uh, it has a tendency to watching this peacefulness and uh, usually uh, it, uh, comes to be deeper and deeper and suddenly it's, it's stuck like in a very deep state. Um, I, I still feel some uh, very gentle, painful feelings, uh, very gentle that moment, I I don't know what uh, what should I observe because if I observe this peaceful state, usually the mind uh, uh, sneak away a bit. Uh, uh, so my question is uh, if I should if I should to concentrate more to this state of these, or should I uh, um, watch something that is moving, like for um, example, gentle breathing, or painful, painful, unpainful feelings, or um, what to do? Choiceless awareness. <laughs> yeah, but it has uh, this. Uh, I implies uh, this usually, but I still end in this like uh, peaceful state. I I sometimes feel like to be covered uh, by blanket. Uh, the body is like a, like a statue without uh, without. Uh, it's not necessary to put any energy in the in the stabilization of the posture, but uh, it's like uh, I feel like stuck in this in this state. So I still, should still concentrate on on the state of mind. Still, you have a choice there are some distant sounds are there, distant feelings are there, and the peace there. Whether to select peace or the distance, the neutral, pain or sounds. So still if you are applying the choiceless awareness, you are more endowed now. You have two, two things, either the peace or very mild, neutral, far away feelings. Keep the, eh, Keep the, treat them equally the example given by the Buddha, if you take a very deep sea, the uppermost layer is very agitated due to the waves and the winds. The bottommost thing is agitated by the whales and the big fish. And the middle area never shaken. Our mind also the same. So we always happy with the shaken part. We are talking, storytelling telling and uh, SMS and uh, hotmail messages and everything is nonsense on the top or the bottom. But all the time if you wish, you can dwell in the peace. This is our this is this human mind. So we are always talking about the shaky parts. Because of the lack of appreciation. So therefore ask the mind to play head, send kites. Okay, go to the top and play, complete. Oh, you can, you have still you have the middle path, there are no and it's very peaceful. Mm -hmm. And give the full chance to the mind. Whenever you try to give a choice, mind become very naughty. Mm -hmm. Uh, be aware. If you wish, you can come here. If you wish, you can go to the top most. If you go to the bottom most, they are shaky. And the middle is always there no one will understand. I simply speaking, everybody, everyone is enlightened. No one knows. They are talking about the shaky part. Answer, finding the answer. No one can give the answer. Even the Buddha is not answering <laughs> about why the shake, the sea is shaky up there what is, why, why it is shaken by the big fish kind. But he says, if you wish, darling, please go and dwell in the middle one. Mm. Peace. So we are born in London. <laughs> will So it's not necessary to like push myself into watching changes. So whenever self comes, it is very choosy. Whenever mm. self comes, it is very decisive nonsense. Ask the self to send kites. You know sending kites? Children? Sending kites? Sending kites. Se uh, <laughs> Ask the mind to play hell, no problem. You understand your middle part piece is always with you. Keeping that in your mind, even if you go to the troubled water, <coughs> maybe it, think no problem. This is my, our mind is always happy with troubles, always happy with tension, always happy with frustration, always happy with complaint. But given with the central area is peace. Occasionally you have to go up and come down. Choicelessly keep all the combinations open. Prosím ťa, preložíš si. Moju otázku. Hej, tak ja som sa vám spýtal, že čo mám robiť a v, v sedení, že vlastne vždycky dojde do stavu, kedy je mysel taká taka, taka że prístup, alebo či by som mal pozorovať niečo aby, aby sa tá meditácia I will add one remark. My teacher in Burma, he used to say, whenever you have this kind of a range, varietal entertainment, if you have doubts, select the piece. If you are confident about your meditation, select the whole range. Understand? If you have any doubts, if you have any uncertainty, mm. then select the piece. I mean, <coughs> Russian, Russian, Russian. But if you are confident enough, how did you come up to this level? All the time chaos is there. Never mind. Then select, the, then open for the whole range. So everything is equal there. The peace and the trouble are equal. Mm. no, no problem. No. You can't make stories. No fabrication. Trouble, yes trouble. The peace, yes peace. What <laughs> difference? No difference. <laughs> No difference. Áno, a s tým povedal práve, že to choiceless sa prekladá ako nevyberá, nevyberá pozornosť. Nevyberáva pozornosť. Mhm. Čiže um, aj tak máš ako keby stále možnosť um, by, um, byť e, v tomto miery, e, alebo e, byť v takej akoby v odstupe od bolesti alebo od zvukov. Čiže snaž sa ako aplikovať túto nevyberavú pozornosť viacej. Mm, a potom vlastne z toho pohľadu, či sú to nejaké pokojné alebo neutrálne alebo pocity, no, tak vlastne, mm, alebo aj nejaké eh, negatívne pocity a podobne, tak vlastne dokážeš ich eh, vnímať ako, že sú rovnaké, vlastne v zmysle rovnosti. Čiže napríklad eh, Buda hovoril, že ako príklad si môžeme zobrať nejaké hlboké more, čiže povrch mora je akoby rozrušený kvôli fúkaniu vetru, vlnám a podobne. A zasa úplne na dne mora tam je tiež určitý nekľud, lebo tam plávajú veľké ryby. Ale stredná časť mora, tá, sa, tá je v kúde, tá sa nikdy nechveje, netrasie. A naša myseľ je vlastne podobná. My sme často akoby e, radi e, na povrchu, e, radi SMS-kujeme, píšeme maily, riešime veci a sme, máme radi tento akoby pohyb, tento zhon a potom, keď ideme trochu hlbšie, tak vlastne tam nájdeme tento pokoj, tento mier. Taká je vlastne ľudská myseľ ale my vždy radi akoby máme tú časť toho zhonu, ktorá sa chveje alebo trasie. Čiže môžeme dovoliť mysliť, nech sa hrá, keď chce ísť hore na povrch, tak nech ide na povrch. Alebo keď chce zotrvať v tom kľude, tak nech je v tom kľude, v strede. Ale isté, že keď dávame mysli voľnosť, tak mysel je, akoby si vyberie tú akoby ne, ona je neposlušná alebo uh, zlobivá, či ona si vyberie tam, kde to vedie viac k problémom. Uh, čiže um, táto stredná časť tá je tu vždy vlastne. Um, avšak nikto to nechápe, alebo ľudia to tak nezažívajú, ale jednoducho povedané, že každý z nás už je osvietený, ale nikto o tom nevie, že je osvietený. Čiže my vždy hovoríme iba o tejto časti mysle, ktorá je v pohybe, ktorá sa trasie, kde je to dianie, a, a dokonca ani Buda neodpovedal na to, že prečo dochádza k tomuto dianiu um, na povrchu. Um, čiže my sme sa už uh, narodili osvietení, uh, ale my o tom ešte nevieme vlastne. <clears throat> Čiže isté, že keď, je, uh, um, keď si vyberá naše ego, tak ono, si, ono je také vyberané vlastne. Ale keď sme v stave, kde je, že sme bez ega, alebo tam není to ja, tak vlastne vtedy akoby je tam tá rozhodnosť, eh, eh, tá kvalita tej rozhodnosti. Eh, čiže podobne ako keď deti sa hrajú a že si púšťajú tie draky, tak my tiež môžeme nechať mysel, nech sa hrá. Táto stredná časť mora, tá je vždy s nami, ten mier, ten pokoj. No, čiže my môžeme mysel udržiavať v tomto stave, alebo keď chceme, môžeme ísť aj do tých problém, problematických vôd. Čiže ak je mysel šťastná v tých eh, trabloch, v tom napätí, v tej frustrácii a problémov, tak ju necháme hrať sa s tým. Ehm, ehm, ehm, čiže a potom, keď eh, zasa chceme, tak môžeme ísť do tej strednej časti, do toho pokoja a udržiavať to, to, túto nevybíravú eh, pozornosť. Čiže ešte k tomu som chcel dodať, že môj učiteľ z Barmy, vlastne on dával takú dobrú radu, že ak máme pochybnosti, tak je lepšie sa zamerať na pokoj, na, na ten pokojný stav mysle. Ak máme dôveru, ale ak máme akoby seba dôveru a máme akoby dôveru v to, ako sme sa do tohto meditačného stavu dostali, tak potom si môžeme vybrať celú škálu rôznych stavov mysle. Ale ak máme stále pochybnosti alebo neistotu, je lepšie, keď sa zameriame na ten pokoj. Ale ak máme akoby seba dôveru, tak potom už je jedno, že či sme v tom pokoji, alebo či sme v celej tej škále rôznych mentálnych stavov, či sme v problémoch, alebo sme v pokoji, vnímame to, že to je vlastne to isté. Čiže aj keď mysel robí nejak, vytvára nejaké príbehy alebo nejaké sťažnosti alebo komplikácie alebo nejaké trable, áno sú to trable, ale je tu aj mier a nie je medzi nimi žiadny rozdiel. In Sri Lanka we have a lot of problems. here a lot of peace. So I can be in Sri Lanka and learn about what is happening and all that. I talk nonsense. I'm happy here. <laughs> so people wish to give some information, this is happening, that is happening. They know that I don't care. Even if you have to be in Sri Lanka, I don't care. I happen, whatever happening, this happen. Main thing is be happy here and now, at your peace. No one can tell you you must be worried under such circumstances because the Sri Lanka is bombed and kind of Yeah, I say, yes, it is bombing and you can worry. I am not. <laughs> it is not. No one can tell me that I must be worried. It is my right to select whatever I like. Okay, now it is uh, time up. Čiže na Sri Lanke, ako viete, je teraz veľa problémov, ale tu máme hodne akoby mm, pokoj, mier, <clears throat> máme tu kľud. Čiže, ale ja to vidím tak, že aj keď som na Sri Lanke, aj tam som šťastný. A hoci mi ľudia posielajú rôzne informácie o tom, čo sa tam deje, aké tie hrozné, hrozné veci spojené s tými bombovými útokmi a podobne, tak vlastne ja, ja to neriešim. Vlastne. Čokoľvek, čo sa deje, ja to vidím tak, že najdôležitejšie je byť šťastný teraz a tu. A nerobiť si starosti. Uh, aj keď sú tam nejaké problémy, tak uh, vlastne ja si z toho nerobím uh, ťažkú hlavu, netrápim sa tým. A nikto ma ani nemôže nutiť, uh, aj keď ľudia o tom hovoria, tak nikto ma nemôže akoby nutiť, aby som sa z toho trápil. Uh, čiže je to moje právo uh, si vybrať tento postoj. A teraz už nám vypršal čas. Sádu, sádu, sádu.